Salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Uvažena braća, poštovane sestre, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nastavljamo sa našim redovnim hektičnim predavanjima ovdje u Danas ćemo, ako Bog da, inša ta'ala, govoriti uh, na temu također imana i tauhida. Komentarisat ćemo jedan od hadisa Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi koji govori o ovoj najvažnijoj temi. To je hadis Muada ibn Džebela radijallahu ta'ala anhu kojem stoji da je rekao Bejnema ana radifu nebiji sallallahu alaihi wasallam dok sam bio na jahalici sa Allahovim poslanikom Muhammedom alaihi wa a u drugoj predaji stoji ala himarin yuqalu lehu ufeir na magarcu koji se zvao Lej se bejni u obejnehu ila ahiratu rahl. Između mene i njega, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, e, je bila samo jedna jedina prepreka, a to je ono e, drvo koje e, razdvaja dva jahača na jahalici od sedla. Pa je poslanik alaihi salatu wasalam rekao Ja Muad ibn Džebel, o Muad ibn Džebelu, a ja sam rekao lebejke o sa'dejke, eh, o Allaho poslaniče, odazivam ti se i želim ti sreću. Thumme sara sa'a. Zatim je poslanik sallallahu alaihi sallam eh, ušutio i nakon toga putovao određeni vremenski period. Zatim nakon toga ponovo mi se obratio i rekao ja Mu'ad, kultu lebejke Rasulallahu wa sa'dejke. Rekao, odazivam ti se o Allaho poslaniče i želim ti sreću. On je ponovo ušutio nakon toga thumme sara sa'a, zatim je ponovo e, puto određeni vremenski period, a nakon toga ponovo mi se obratio ja Mu'ad, kultu lebejke Rasulallah sa'adejka, ja sam ponovio iste riječi, rekao sam odazivam ti Allah poslaniče i želim ti sreću. E, zatim je poslanik alihi salatu wasalam rekao e tedri ma haqullahi ala ibadihi, da li znaš koje je Allahov žešanohu pravo, Allahov hak kod njegovih robova? Rekao, Allahu wa rasuluhu alem, Allah i njegov poslanik najbolje znaju, thumme sare sa'a. Zatim poslanik alaihi salatu wasalam rekao, haqqu Allahi ala ibadihi en ja'buduhu la yušiku bihi še'a, Allahovo pravo kod njegovih robova jeste da ga obožavaju i da mu ni u kojem smislu širk ne čine, odnosno mnogoboštvo ne pripisuju. Fume Sara sa, zatim je ponovo Resulullah ali sratu se nakon tog odgovora nastavio da putuje određeni vremenski period, a onda je rekao Hel tedri ma haqqul ibadi ala Allahi da da li znaš koje je pravo ljudi kod Allaha subhanahu wa ta'ala nakon što ispoštuju svoju obavezu prema Allahu Žešanohu قلت الله ورسوله عالم ركح الله نيكو بصن نيبولي زنايو أن رجع حق العباد على الله ألا يعذبهم الله وجل براو آه، كود آه، الله براو لودي كود الله شانه يسته دا نكزني أكو أني سبشتو سوي أبوزو آه، قلت يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا أفلا أبشر به الناس hoću li obradovati ljude, hoću li im prenijeti e, ovu radosnu vijest koju si ti meni kazao, a Allahov poslanik mi reče, la tu beširhum nemoj da ih e, nemoj da im prenosiš ovu informaciju pa da se oni oslone poslije nakon toga na e, adu i na ovaj na ovaj hadis odnosno na ove na riječi. U drugoj verziji ovog hadisa odnosno koje prenosi Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu stoji da je Rasulullah sellem rekao Ma min ahadin ješhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la šarike lah illa harramahu Allah ala nar. Sidqa min qalbi illa harramahu Allah ala Kaže, kogod bu svjedoči da nema istinskog božanstva osim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, da jedino on zaslužuje da se obožava iskreno sa srca, Allah Đerešanohu će ga zabraniti džahenevskoj vatri, da ga džahenevska vatra ovaj, eh, ne može gorjeti. E, naravno, ovaj hadis Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, spomenuo na četiri mjesta. Na četiri mjesta je ovaj hadis Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, spomenuo. E, prvo e, mjesto koje, je, koje se spominje i pod kojim je Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, sve ovaj hadis jeste Kitabu Tevhid poglavlja o Tevhidu a naslov koji stoji iznad ovog hadisa jeste Babu ma džaje fi du'ajne bi sallallahu sallam E, poglavlja o tome da je poslanik Muhammed alaihi salatu pozivao svoj umet u Tevhid, u Allahu u jednoću. E, u Allahu u jednoću. E, naravno, ovdje je Rasulullah sallallahu alaihi u ovom hadisu jasno objasnio i poručio da je glavna obaveza svakog čovjeka, svih Allahu stvorenja E, teuhid, odnosno ibadet, da izražavaju gospodaru, gospodaru svih svjetova. I vidjet ćete da poslanik Muhammed a.s. od početka svoga e, života, posebno poslaničkog života, prije svega mislim na poslanički život, to jeste od 40. E, godine svoga života pa do 63. godine svoga života, svih 23 godine Rasulullah alaihi salatu wasalam je uvijek pozivao u tevhid, uvijek je pozivao u iman, uvijek je pozivao u osnove vjere. E, I ovo je odgovor da nikada ova tema ne može da bude van trenda, van mode, da bude zastarjela, da bude e, tabu tema, da bude sporedna tema i tako dalje. Ovo mora da bude uvijek glavna tema i uvijek osnovna tema. Zbog čega? Zbog toga što je sav život, braćo, Sav život od početka do kraja i svaki moment u životu je ispit između teuhida i širka. Ispit između teuhida i širka. E, dakle, koliko ćeš se Allahu subhanahu wa ta'ala pokoravati, koliko ćeš Allahu subhanahu wa ta'ala biti odan, e, koliko ćeš e, njega veličati i biti iskren u svojim djelima prema njemu, a koliko, ne daj Bože, čovjek pridade pažnju nečemu drugom na račun svoje vjere, na račun svoga imana i e, svoga, svoga, e, e, svoga temelja, a to jeste e, baš Allahov Žešanohu jednoća. Kada se spominje umet Muhammeda alaihi salatu wasalam, jako je bitno da znamo i da zapamtimo da se umet Muhammeda alaihi salatu wasalam dijeli u dvije vrste. Umet, kada se spomene umet Muhammeda alaihi salatu wasalam, onda se e, misli na umet e, sa dva značenja. Prvo značenje jeste umetul iđabe. Umet Muhammed A.S. koji se odazvao njemu, njegovom pozivu istini. To smo mi muslimani. Mi smo dakle umetul iđabe. Umet koji se odazvao Rasulullahu Muhammedu sallallahu koji su ga poslušali, koji su mu povjerovali i tako dalje. E, druga vrsta Eh, Rasulullahovog alaihi salatu wasalam umeta jesu umetu dave. Umet koji je predmet njegove dave, odnosno njegovog poziva, njegovog rada, njegovog djelovanja. U to spadaju svi ostali ljudi. Svi ostali ljudi. Dakle, cijelo čovječanstvo, eh, pa makar i ne bili muslimani, spadaju u ovu kategoriju umeta Muhameda, sallallahu, sallallahu I zato primjera radi, E, kada se bude Resulullah a.s. molio na sudnjem danu da počne suđenje, e, da otpočne uzvišeni Allah u svoje suđenje, e, on će govoriti umeti ja rabbi, umeti ja moj umet gospodaru, moj umet gospodaru. Naravno da ovo obuhvata i vjernike i nevjernike. Jer će poslanik alaihi salatu moliti Allah Žešanohu da počne suđenje svim ljudima i njegovim sedbenicima i oni koji nisu povjerovali. I svi ćemo biti zahvalni jer će čekanje na sudnjem danu biti nesnosno e, i nepodnošljivo za sve ljude i nevjernici će biti zahvalni Rasulullahu Muhammedu sallallahu, sallallahu alaihi sallam. E, I naravno ovo nam govori koliko je bitan teuhid, koliko je bitna vjera, koliko je bitna čista vjera u srcu svakoga, u srcu svakoga pojedinca i koliko ona e, čovjeku donosi dobre rezultate. Jer vidite, ko kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah istinski sa svoga srca, eh, iskreno uzvišeni Allah Žešanohu će zabraniti džehenamskoj vatri da mu gori, da mu gori lice, odnosno da mu gori eh, njegovo, njegovo tijelo. Naravno ovdje e, eh, Muad ibn Džebel, a i poslanik Muhammed a.s. pobojali su se da ljudi pogrešno ne shate ovaj hadis, a to jeste da je dovoljno samo reći la ilaha illallah E, posvjedočiti ovu istinu i da nema čovjek nikakvu drugu obavezu, nikakvu drugu obvezu prema ovim riječima, prema vjeri, prema svome gospodaru i tako dalje. Međutim, to nije tako. To nije tako. Jer e, kada čovjek kaže la ilaha illallah, odnosno riječi la ilaha illallah imaju svoje uslove, o tome smo govorili jako često, imaju svoje uslove i onaj koji izgovori e, te riječi, odmah mu se postavljaju ti uslovi da ih ispoštuje, to jeste da zna šta znače ove riječi, da se pokori ovim riječima, da poštuje ove riječi, da bude iskren e, u e, riječima i u djelima i da naravno voli i prezire u ime Allaha gospodara svih svjetova. Zatim također poslanik ali, Imam Buhari rahimahullahu ta'ala ovdje ovaj hadis je spomenuo i pod jednim drugim naslovom jako zanimljivim Kaže, babu men hassa Eh, al bil ilmi qauman dune qawm Kaže, eh, poglavlje o tome ili naslov, o tome kada neko eh, kaže određene informacije određenoj skupini ljudi, a od drugih to sakrije. Dakle, pogledajte ovdje je Rasulullah alaihi salatu wasalam ovo znanje otkrio Muadu ibn Džebelu. Ali nije bez ništa Rasulullah alaihi salatu wasalam ove, ovaj hadis rekao Muad ibn Džebelu. Dakle, Muad ibn Džebel je jedan od najučenijih ashaba Rasulullaha Muhammeda sallallahu sallam. A'lamu l'ummeti bil halali haram. Onaj koji je najbolje poznavao halal i haram. Onaj koji je najbolje poznavao šarijet, onaj koji je najbolje poznavao uh, objavu. I naravno, nećemo se isto obraćati svim ljudima. Nećeš se isto obraćati, primjer, radi djetetu koje je, ima eh, nekoliko godina i djetetu koje je odraslo koje razlučuje, koje razumije i tako dalje. I se obraćati isto djetetu i osobi koja je stigla punoljetstvo. I neće se obraćati onoj osobi koja je e, čvrstim nogama u islamu, u vjeri i onoj osobi koja nije uopće u islamu. E, dakle, e, neće se obraćati onome ko klanja prema radi godinama i desetinama godina isto i ko čita i ko zna i tako dalje i onome ko je u islamu, ali konzumira alkohol. Dakle, e, o tome nam govori imam Buhari, rahimehullahu ta'ala, da čovjek mora da zna kategoriju ljudi kojima se obraća. Da zna kategoriju ljudi kojima se obraća. To je poslanik, ali je koristio. Kada je Muad ibn Džebel napravio jedan prijestup, Znate ono u Kubavu, pa je odužio uklanjanju namaza. Rasulullah alaihi se rasrdio na njega, naljutio se, grdio ga, E, bio je ljut na njega Rasulullah alaihi salatu Međutim, sa druge strane vidiš jednog beduina koji dođe i urinira ili e, izvrši svoju fiziološku potrebu u sred džamije, poslanik alaihi salatu wasalam kaže pustite ga, polahko pa mu fino priđe, pa mu onda objasni i tako dalje. Šta se, događa? Nije isto Muad ibn Džebel i ovaj Beduin. Ovaj Beduin je po prvi put došao u džamiju Rasulullah alaihi salatu I po prvi put sreo poslanike, po prvi put sreo muslimane. I on primjera radi da, da mu se poslanik obratio grubo, kao što su to ashabi e, pokušali i kao što su htjeli, e, onda bi naravno on se sigurno odmetnuo. Međutim, poslanik alaihi salatu wasalam je fino, fino prišao i objasnio mu da džamije nisu napravljene za to Da su džamije za klanjanje namaza, za činjenje sežde, za veličanje Allaha Žešanuhu, za zik, spominjanje Allaha Žešanuhu. E, I onda je on rekao, Allahu moj, smiluj se samo meni i Muhammedu i nikome više. Allahu moj, smiluj se samo meni i Muhammedu i nikome više. A poslanik je rekao, لَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا Nešto što je mnogo široko i opširno, ti si ga suzio. Znači, to je Allahova subhanahu wa ta'ala milost. E, I naravno da je poslanik Alehi salatu wasalam bio čovjek koji je najbolje poznavao metodologiju. Uh, lahko je ovo ispričati, lahko ovo ispričati i, prenijeti ovako e, bilo kome od nas, međutim, mnogo je teško potrefiti mjeru i mnogo je teško biti e, mudar u svim situacijama. Nekada je mudrost da čovjek bude oštar, nekada da bude grub, nekada je mudrost da bude blag, fini, nježan, da oprosti, da ne spomene, da prođe i tako dalje. Sve se razlikuje od situacije do e, situacije. Poslanik ali Salatu Sran, kao što vidite, imao je, imao je najbolje smisla za to. Zatim također Imam Buharija kaže, e, ovaj hadis spominje, kaže Babu ismil feresi ul himar. Poglavlje o tome e, o nadjevanju i davanju imena magarcima ili magarcu i konjima. Dakle, davanje imena magarcu i konjima. A šta je, odakle izvuko ovaj dokaz za, za ovaj naslov i za ovu činjenicu? to što, je, što se u ovom hadisu opisuje, ovaj magarac se zvao Ufeir. A Ufeir je, je, uh, je ovaj, eh, boja zemlje, odnosno crvenkasta boja. Crvenkasta boja. I eh, ovaj magarac je dobio naziv po, svojoj, po svojoj boji, kao što primjer radi i nazivamo E, i kod nas je to poznato, naziva se konj ili, ili e, neka druga životinja po e, boji koju je, koju je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dao. Naravno, iz ovog hadisa također učenjaci vide da je utemeljeno primjer radi da se vodi porijeklo i da, da se bileži ili da se zna i da se pamti porijeklo životinja. Kao što primjer radi postoje kod Arapa poznati arapski konjivi, znate, ovaj, oni imaju posebno dakle, priču o konjima E, i oni im znaju dakle lozu kao što ljudi znaju svoju lozu. E, tako da veoma zanimljivo, zanimljivo dokazivanje. Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, ja sam vam to spomenuo, primjer radi, on inače svoju knjigu e, koncipirao na ovaj način. On jedan hadis na 30 mjesta spominje. Jedan hadis. Na 30 mjesta spominje, ali ga ne spominje u potpunosti, nego spozme iz onog hadisa samo jedan dio koji mu odgovara. Samo uzme jedan dio e, koji mu, odgovara. I vidite primjer radi kako je iz ovog na prvi pogled e, nama e, izgleda da to uopće nije bitno na Magarcu koji se zvao Feir ili koga su zvali Feir. Međutim, imam Buhari rahimahullah ta'ala poznat je po svom fikhu, odnosno po sposobnosti da izvuče naj, najdublje propise i najlepše propise iz argumenata Kur'ana i sunnata poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Treće poglavlje, treći naslov koji je imam Buhari ta'ala naslovio i formirao na osnovu ovoga hadisa jeste babu men džahada nefsehu fi ta'atillahi azza Kaže poglavlje o tome ko bude se borio sa samim sobom e, u pokornosti Allahu žršanu. Na prvi pogled šta ima veze ovaj naslov, onaj ko se bude borio, borio se sa svojom dušom i sa svojim nefsom u pokornosti Allahu žršanu šta je povezano povezanost ovoga hadisa i naslova. E, kaže Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala da se to ovaj, odnosi e, na sljedeće, a to jeste da onaj ko da je naša obaveza u stvari da se borimo da svoju dušu, da svoj nefs e, ovaj, pokorimo i da je držimo u okvirima pokornosti Allahu Žešanuhu i badeta gospodaru svih svjetova e, i da ne, smijemo dozvoliti da nas bilo šta odvuče od ibadeta. Da nas bilo šta odvuče od ibadeta, to je naravno neprestana borba. To je neprestana borba, to je vječna borba kao što sam malo prije spomenuo. Uh, džihad ili borba sa samim, sa samim sobom, ona se E, ovaj, e, ona se odvija na dva polja. To jeste borba na polju šubuhata, sumnji i borba na polju šehevata. I vidjet ćete ljudi, kogod da je. E, I ovaj, kada je u pitanju skretanje sa pravoga puta, ili će skrenuti sa pravoga puta ovaj, po pitanju sumnji, šubuhata, ili po pitanju šehevata, odnosno strasti i grijeha. I zato šeitan primjera radi, Naravno, on mijenja metode. Ako, primjer, ako se radi o ljudima koji su, koji su povjerovali, koji su povjerovali, on prije svega pokušava da odvrati ljude od pravoga vjerovanja, od vjerovanja općenito. Međutim, ukoliko ljudi budu uporni i ustrajni, pa povjeruju, pa se izbore i tako dalje, onda on prilazi, dakle, prilazi i klanjačima i neklanjačima. Posebno, dakle, ovim i pobožnim ljudima, i učenim, i manje učenim i tako dalje. E, pa pokušava da, ako su oni već, već u vjeri, onda pokušava da ih skrene sa pravoga vjerovanja, pa im nešto upakuje kao da je to pobožnost, kao da je to vjera, kao da je to borba na Božjem putu, kao da je takvaluk, kao da je to sunnet, a u stvari oni se ne znaju da, da, se, nalaze, da se nalaze i da su upali u klopku e, koju im je šetan, koju im je šetan pripremio. Primjer, najbolji primjer za to jesu Haridžije. Jesu Haridžije koji su se pojavili još za vrijeme Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, koji su toliko bili u ibadetu, toliko su klanjali, toliko su postili, toliko su učili Kur'an, da kada pogledaš svoje stanje u odnosu na ono što oni rade, ti bi, ti bi punizio svoje stanje. Ti bi rekao, prezreo bi svoje stanje, rekao bi, zaista ja ništa ne radim. Međutim, e, njima je šetan prišao sa te strane pa im je rekao, vi morate da imate bezgrešne vođe. Vaši vođe ne smiju, ne samo vođe, nego i, obični ljudi ne smiju da čine velike grijehe. Kogod učini veliki grijeh, on je nevjernik. On je nevjernik. Tako, a, oni su tako nametnili jedan princip koji je nenormalan, princip koji je nelogičan, princip koji se sukobljava sa ljudskom prirodom. Princip koji se sukobljava sa ljudskom prirodom, jer nemoguće je čovjek da bude bezgrešan. Meleki su bezgrišni. I Allah je dao prirodu ovoga života da bude baš ovakva, da, da život bude polje naše borbe, našega truda, jer e, ne bi bilo ni šehida, ni iskrenih, ni, ni, ni pobožnih ljudi da nije e, ovakve prirode e, ovoga, života. I naravno, oni su do te mjere otišli daleko da su čak i onaj njihov predak, prvi predak je došao i poslanika, sallallahu alaihi sallam, upozori, rekao, sudi pravedno Muhammede ili boj se Allaha o Muhammede, a onda mu je poslanik, alaihi sallam, rekao, pa ko će se bojati Allaha ako neću ja, zar nisam ja najpreči da se bojim Allaha Đelšanohu i tako dalje, e onda je poslanik Alehi salatu wasalam rekao iz njegove loze, iz loze ovoga čovjeka će izaći skupina protiv koje će se muslimani boriti i oni će biti u, pravu i kaže u borba e, jedna od borbi koja će se dogoditi između njih i e, pravovjernih muslimana jeste dokaz e, da će jedan od ubijenih imati ruku poput E, da će imati završetak ruke ili neće u stvari imati uopće ruku, nego će mu završetak te njegove e, tog njegovog organa biti, kaže, isto kao što je e, dojka kod žene. Tako će mu se završavati ruka. I Ali je radijallahu ta'ala anhu se borio protiv Haridžija i nakon bitke našli su tog čovjeka. Pa se Ali je radijallahu ta'ala anhu obradovao. Ali je radijallahu ta'ala anhu se obradovao jer mu je to bila potvrda da je bio na pravom putu jer je poslanik se nagovijestio taj, taj događaj. Onda ako čovjek se izbori sa te strane, onda šeitan prilazi sa strane šehevata i strasti, a naravno to je jako, jako široko polje e, šehevat, grijesi, e, su jako široko polje gdje šeitan ulepšava ljudima ono što, e, ono što im je zabranjeno. Eh, kada je u pitanju borba sa samim sobom, tu postoje četiri stepena i četiri deređe ili etape. Eh, prva etapa jeste da čovjek eh, svoju dušu natjera i da je ovaj, vodi prema pravcu da uči vjeru. Jako je bitno da se boriš sa sobom, da sebe naučiš da studiraš, da učiš, da napreduješ. To je jako bitno. Mi muslimani zaista ovaj, koji vjerujemo u Allah, Žešanohu i u sudnju dane svima da stanemo. I ne smijemo da ne znamo. Znači, mi smo umet kitab, mi smo umet knjige, mi smo umet ili zajednica znanja, zajednica ovaj, nauke. E, poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam nam je najbolji uzor to onda ashabi poslanika Muhammeda alaihi salatu i nema stajanja. Nema stajanja, nema čovjek da kaže, e, meni je dovoljno, ne. I e, glavni način da se napajaš, da održavaš svoj ima jeste znanje, da čitaš, da učiš, tako da. Ima i svoj vird stalni, E, Vird je neki svakodnevni tvoji ibadet, da proučiš dnevno ponekoliko nekoliko iz Kur'ana i također pored toga da čitaš neku korisnu literaturu. Jako je to bitno. Korisna literatura, primjer radi siru poslanika Mohameda sallallahu životopis prve generacija, životopis učenjaka, uleme, drugu korisnu literaturu. Vjeruj ko to bude prakticirao, Allah Žešanohu će mu dati da se uvijek lijepo osjeća jer će u jednom posebnom svijetu, Allah Žešanohu će mu dati e, da iman ovaj, uvijek bude u usponu i da mu raste. E, zatim, pored toga također da se uče šarijetski propisi i e, to je jako bitno jer ne možeš biti musliman i ne možeš prakticirati vjeru bez poznavanja šarijetskih propisa. Onda nakon toga drugi stepen jeste ne samo da učiš nego da radiš po tome, Treći stepen jeste da podučavaš i da širiš znanje, jako je bitno. Nemoj nikada podciniš nikada se ne zna ovaj, kada će tvoja riječ uroditi plodom, ako je nekome uputiš. Makar čovjeku za, za, za koga misliš da on nikad neće prihvatiti tvoju priču, ako mu ti kažeš, iako e, na pravi način postupiš, vjeruj da niko ne može da ostane ravnodušan. Zatim, nakon toga, da pozivaš ljude i da se suprostaviš svima onima koji se suprostavljaju, koji se suprostavljaju e, istini na kojoj se ti nalaziš. E, zatim, u ovom hadisu su također učenjaci izvukli veliki broj fajdi. Jedna od tih jeste da je dozvoljeno, na primjer, radi spominje Ibn, Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala u komentaru ovoga hadisa, kaže ovo nam jasno govori da je dozvoljeno da dva čovjeka jašu na magarcu. Da dva čovjeka e, jašu na magarcu. E, magarac inače životinja mala ali e, je uzvišen Allah subhanahu wa dao da može dosta da, nosi terate i tako dalje. Inače, e, oko magarca postoji puno e, i priče i dileme. Magarac je u, u jednom momentu, to jeste u, za vrijeme hajberske bitke ili bitke na hajberu, doma, meso domaćeg magarca je bilo dozvoljeno, ali privremeno. Samo za vrijeme te bitke odmah nakon toga je ovaj, zabranjeno i poslanik alaihi salatu nam je rekao ribis, innehu ridis, e, naredio je da se, prospu e, kazani sa e, magarećim mesom i naravno onda oko, to, oko, oko magaraca postoji priča i također da li, je, da li su magarci čista stvorenja, u smislu da li, je dozvoljeno da i neko jaše, u smislu da, da, da neće uprljati odjeću, neću neće u odjeću i naravno da je ispravnije mišljenje da, da, nije, da nije njihova koža i njihova dlaka i njihovo tijelo ovaj, e, nečisto, ali je da je zabranjeno, da je ovdje poslanik Alihi Salatu Sena rekao riks, ovaj, rirs, da su oni nečisti u smislu e, da je zabranjeno da se, da se ovaj, jede njihovo, njihovo meso. E, čudno je, možda, možda se čudi, možda niste, da u, mezhevima i u kod šerijetskih pravnika ima različitih mišljenja rahima rahimahullahu ta'ala, ovaj, pored svega toga smatraju da je, da ipak dozvoljeno magareće meso sjede, ali oni nemaju nikakav argument za to, dakle, ni, argumenti su im jako slabi. A divlji magarci su divlji magarci su zebra, jeli? Zebra, eh, kada je u pitanju eh, meso divlji magaraca, dozvoljeno je, dozvoljeno je meso od divljih magaraca da se jede za razliku od, eh, od ovaj, ovih domaćih magaraca. Magara se spominje u Kur'anu također u jednom ružnom kontekstu e, gdje Allah subhanahu wa ta'ala upoređuje one ljude koji znaju, jedan od najupečatljivijih primjera i primjer koji uvijek čovjeka može da, da e, zainteresira i da zabrine, da je primjer onih koji imaju znanje, imaju informacije, ne postupaju po tome isto kao primjer magara, magarca ili magaraca koji nose knjige. Na ti stavimo i Mushaf, i Buhariju, i Muslima, i sve, ovaj, svi, svih šest sadijskih zbirki i dijela fika stavi magarcu, magarac može da nosi to kogod hoćeš, džaba mu je. On će biti magarac, te magarac. E oni, subhanallah, dakle, oni koji imaju znanja, a ne rade po znanju, oni su slični magarci. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ih upoređuje na taj način jako, jako žestoka poruka. Također u ovome se vidi poniznost poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, da se nije libio poslanik alaihi wa da, da jaše na magarca, Naravno, poslanik Alihi Salatu Veselam je jahao i na konja, i na ponosnu životinju. E, e, šta nam je dokaz zato? Dokaz zato da nam je također u hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallam kada je e, dokaz u, u sahihu kada se začuo jedan strašan krik noću u Medini poslanika alaihi salatu wasallam dok su se ashabi organizirali, dok su ustali, dok su ovaj se spremili e, i uputili se u pravcu gdje, se čuo taj krik i zvuk, e, poslanik Alehi u Osram se već vraća otud. Na konje se vraćaju i kaže lem tu rau, lem tu kaže ne brinite, ne brinite i, i govori o ovom ashabu čijeg je konje uzeo, kaže zaista sam ga našao ili vidio sam da je brz, sposoban, jak i tako dalje. Tako da je poslanik alaihi salatu ovaj, se ponašao shodno eh, onim uslovima i situacijama koje su, koje su mu bile na eh, raspolaganju. Također u ovome hadisu vidimo i vrijednost Muada ibn Džebela radijallahu ta'ala anhu, vrijednost Muada ibn Džebela, naravno Muada ibn Džebel je dječak ili mladić, on je bio uh, mladić, on je bio mladić kad je preselio, imao samo 38 godina. Dakle, Moa ibn Džebed imao 38 godina kada je preselio, umro je eh, u, od ta'una Amuas, dakle od zarazne bolesti kolere eh, u eh, mjestu Amuas u Šamu nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wasallam i naravno Muad ibn Džebel je bio alim i učenjak čovjek od znanja i od povjerenja. Poslanik ga je poslao u jednu cijelu regiju, to je današnja država Jemen, da pozove cijelo, cijel, narod ili sav narod, stanovništvo koje se nalazilo e, ovaj, na, tom, području. Bio je on dovoljan da im objasni vjeru i propise, da najbolje poznavao e, propise halala, halala i harama. Naravno, Muad ibn Džebel je otišao u Jemen neposredno prije smrti poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. E, i poslanik alaihi salatu ga je ispratio ispratio ga je dok, ovaj, van Medine e, i nagovijestio mu je da ga više nikada neće vidjeti. I reče, rekao mu je možda sigurno ili, ili najvjerovatnije kada se vratiš ili bojim se kada se vratiš da se mi više nikada nećemo sresti pa je, pa je Muad ibn Džibel radijallahu ta'ala anhu plakao ovaj, jer znao je da je to nagovještaj smrti poslanika Muhameda sallallahu E, poslanik, ali sad sam je puno volio mlade i znate onaj hadis, citirao sam taj hadis da mu poslanik, ali sad jedne prilike rekao, zaista te ja Moaze puno volim i onda ga je uputio na dovu koju će da izgovara e, nakon svakoga namaza, e, na dobu koju je Rasulullah ali salatu selam kako kažu učenjaci, učio ili prije predavanja selama ili nakon selama, to jeste, Allahu moj, pomozi me da E, ti budem uvijek u najljepšem ibadetu i spominjanju i da ti na najljepši način zahvaljujem gospodaru moj. Zatim također ovdje je primjer kako je poslanik alaihi salatu bio najbolji učitelj, ali također i najbolji učenik je Muad ibn Džebel radijallahu ta'ala anhu. Nije, iako je možda znao odgovor na ovo pitanje, posla, Muad ibn Džebel je rekao Allah i njegov poslanik najbolje, najbolje znaju. E, Također u ovom hadisu vidimo e, da e, muslimani ili sredbenici ehle sunnata vel džamata oni spajaju između e, spajaju sve citate iz Kur'ana i sunneta poslanika Muhammeda s.a.v. i vjeruju, vjeruju u one citate koji obećavaju na, milost i obećavaju nadu, daju nadu ovaj, ljudima, a također vjeruju, vjeruju i one citate u kojima se žestoka prijetnja upućuje e, prijestupnicima. Dakle, vi znate da, da je, kao što su e, muslimani, ovaj umet sredina između jevreja i kršćana, koji su e, otišli u krajnost, jedni na jednu stranu, drugi na drugu stranu, Također, ehlu sunnetu vel jamat oni su uvijek srednji put i sredina između svih frakcija koje su se pojavile u umetu Muhammed alaihi salatu wasalam. I vi znate da su jedni otišli e, na jednu stranu kada su citirali samo one hadise u kojima se prijeti, prijetnja, proklinjanje, ovaj, žestoka, žestoka ovaj, e, žestoka upozorenja, a drugi su otišli ne, nego samo su rekli nada, milost, blagost i tako dalje, a ehlu sunna oni su spojili između jednih i drugih argumenata i rekli su da čovjek treba da živi između nade i straha, između nade u Allahu milost i između straha da ga Allah ne kazni i da ga ne zadesi Allahu šanohu kazna. Također, iz ovog hadisa vidimo, braćo moja, e, da je suština Allahove vjere da ostvarimo ibadet njemu e, i e, obožavanje njemu da uputimo sa svih aspekata. Dakle, što čovjek više ostvari ljubav prema Allahu Što čovjek više ostvari ljubav prema Allahu Želšanuhu, e, više će i badet prema Allahu da mu, da, da, da mu ovaj, e, poraste. Odnosno, e, sa druge strane, isto, što više ostvariš ibadeta prema Allahu više će ti rasti ljubav prema, prema gospodaru, gospodaru svih svjetova. I također, kako god čovjek smanji e, ljubav prema Allahu Žešanovu, također e, će mu se smanjiti i e, njegov ibadet prema, prema Allahu gospodaru, gospodaru svih svjetova. I zato je jako bitno spoznati Allaha subhanahu wa ta'ala i zavoljeti Allaha i voljeti Allaha u punim srcem i svim srcem i onda nakon toga naravno ta ljubav tjera čovjeka na pokornost njemu, njemu uzvišenom. Također ovdje se raspravlja kada je u pitanju ibadeti šerijatske obaveze, raspravlja se e, da li se šerijatske obaveze mogu nazvati tekalif šerije, da su to e, šerijatske obaveze e, koje šerijatske obaveze koje se smatraju na neki način opterećenje za ljude ili pak se šerijatske obaveze ili su pak šerijatske obaveze hrana hrana za ljudska srce, za ljudske duše. Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, kaže da, da su šerijatski propisi e, hrana za ljudske duše i za ljudska srca. Hrana za ljudske duše i za ljudska srca e, i da u stvari nisu to opterećenja od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Nisu to opterećenja od strane Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Vi ćete vidjeti. Naravno da ima e, određenih poteškoća, određeni vid poteškoće kada nešto radiš određeni napor treba da uložiš. Ali e, vjernik koji zna da tomu Allah Žešanohu naređuje, da mu Allah Žešanohu to naređuje, onda on uživa u tome. I vi znate primjer radi e, primjer ashaba poslanika sallallahu e, kada ih je pozvao da idu u pohod na Tebuk, gdje trebaju da se žrtvuju, gdje trebaju da se bore, da žrtvuju i metke svoje, i živote svoje ako treba za odbranu istine, Eh, imali su oni ashabi ili bilo je oni ashaba koji su dolazili kod poslanika alihi salatu sam da ih opremi, da im obezbijedi opremu, eh, svu ratnu opremu i naravno eh, devu da mogu da putuju hiljadu i više kilometara na taj put. Oni kojima poslanik alihi salatu nije mogao da obezbijedi oni bi plačući se vraćali kući tawallu a'inuhum min ad dam'i hazanan alla yajidu ma kaže poslani kaže uzvišeni Allah oni bi se okrenuli a e, oči bi im bile pune suza i plakali bi zbog toga što ne mogu da idu na Allahovom e, da se bore da se bore sa tobom na Allahovom dželšanuhu putu e, naravno to je onda kada, kada čovjek shvati na pravi način i I namaz nikada e, ne treba shvatati i treba ljudima objašnjavati da namaz e, treba u stvari da shvate, da ga zavole, da osjete slasna namaza e, i da znaju da je to potreba njihovih duša i njihovih srca, e tad e, će čovjek da uživa u tim ibadetima i tad će da dođe do stepena da ne može da ga ostavi pa haman kad bi ovaj, se tražilo to od njega. E, također, kada je u pitanju ibadet, to sam spominjao e, više puta, definicija ibadeta e, jeste da je to jedan pojam koji obuhvata svako djelo koje uzvišnji Allah voli, voli. Dakle, svako djelo koje uzvišnji Allah voli, e, to se smatra ibadetom. E, pa i riječi i djela, i spoljašnja i unutrošnja, sva djela koja čovjek čini i sve riječi koje čovjek izgovara, i sva djela, bez obzira bila ona spoljašnjeg ili unutarnjeg karaktera, sve su to, ako, ako ih Allah voli, sve je to ibadet. E, pa primjer radi od ovih djela koja su e, spolj, spoljašnje jesu namaz, zekat, post, hađ, e, iskreno, iskrenost u govoru, ispunjavanje emaneta, dobročinstvo prema roditeljima i naređivanje dobra, odvraćanje od zla, dobročinstvo prema ljudima općenito, e, borba protiv onih e, koji e, se bore protiv istine, učenje Kur'ana, zatim spominjanje Allah subhanahu wa ta'ala, sve su to ibadeti koje čovjek čini s vanjskim svojim organima, vanjskim svojim organima. Koji su to, koja su to djela koja čovjek čini unutarnjim dijelom svoga tijela, to jeste srcem, to su ljubav prema Allahu Žešanovu ljubav prema Allahu subhanahu ta'ala. Dakle, muslimani svi vole Allaha, gospodara svih svjetova, i oni koji su e, dobri vjernici, oni koji su slabi vjernici. Svi vole Allaha Žešanohu, a treba, e, treba iskoristiti i, na pravi način e, afirmirati ljubav prema Allahu Žešanohu i kapitalizovati to, to, to bogatstvo a to jeste nadati se da će ti Allah Žešanohu nagraditi zbog toga što voliš gospodara svih svjetova i što voliš poslanika Muhammeda Susana. Zatim strah eh, ili poštovanje prema Allahu je također ibadet, eh, ibadet ili dijelo srca, onda eh, da se stalno njemu vraćaš, da čistu i ispravnu vjeru njemu ispovjedaš, da se strpiš na njegovim odlukama i odredbama, da zahvaljuješ na njegovim blagodatima, da budeš zadovoljan sa njegovom odredbom, da se na njega istinski oslanjaš, da se nadaš njegovoj milosti, da se bojiš njegove kazne. Sve su to ibadeti koja, koje čovjek izražava svojim, svojim srcem, e, a to su Allahu Žešanohu draga, e, draga djela. Naravno, ibadet je nešto što mi ne možemo bez toga da opstanemo, ne možemo normalni da opstanemo, možemo da opstanemo, ali u nenormalnom stanju i ako čovjek ne obožava Allaha Žešanuhu, i ako nije Allaha Žešanuhu pokoran, on mora biti nekome pokoran. I badet e, su potrebni i meleki. I badeta su potrebni i meleki, zato uzvišenje Allaha Žešanuhu spomenje da meleki na nebesima stalno su i badetu Allaha Žešanuhu. I badet je potreban i najbolji čovjek, to jeste poslanik Muhammed s.a.v. Zato mu Allah rekao, obožavaj Allaha sve dok ti ne dođe jeqin, to jeste ubjeđenje. Ovdje su neke, e, neki zabludjeli pravci E, pogrešno prokomentarisali ovaj e, ajet, pa su rekli obožavaj Allaha sve dok ti ne dođe jakin, dok ti ne dođe e, spoznaja, to jeste da dok ne otkriješ nešto, a nakon toga možeš da ostaviš namaz, možeš da ne postiš, možeš da se oslobodiš rijetskih normi i tako dalje. Međutim, naravno, ne treba uopće komentarisati ovaj stav jer on je sam po sebi više nego jasan da je, da je neispravni, da nema nikakvo, nikakvo utemeljenje. E, eto, e, mnogi učenjaci su također, kada je u pitanju ovaj hadis, spomenuli ga e, o vrijednosti teuhida, o vrijednosti vjere, o vrijednosti ispravnog vjerovanja. Mi to vrlo često ne znamo ni da cijenimo, ali kada vidiš šta ljudi sve vjeruju, u šta ljudi sve vjeruju, zašto se sve vežu, kako su neke stvari koje su tebi elementarno poznate, mnogo jasne stvari. Koliko ljudi srljaju, koliko ljudi dakle ovaj e, nemaju pojma o osnovnim stvarima, onda čovjek, onda čovjek treba da bude zahvalan Allahu što mu je omogućio da ispravno ne ispravno vjeruje i naravno od ispravnosti e, e, ispravnog vjerovanja zavise sva ostala djela koja čovjek, koja čovjek čini. eto ukratko to su oni, one poruke koje sadrži ovaj hadis, naravno da bi se još e, moglo govoriti na ovu temu, ali ćemo se ovdje zadovoljiti sa e, ovim, e, spomenutim, pa ako ima neko nešto da, da,